Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 1, 1979 Inordinahang pari si Bishop John F. Du. Noong taong din yon, naging assistant parish priest siya sa Talisay, Cebu. Magalipas ang ilang taong panunungkulan sa simbahan, naitalaga siyang auxiliary bishop ng Cebu noong 1998 Tumagal ng tatlong taon ang pamumuno niya sa Archdiocese ng Cebu hanggang sa maitalagang obispo ng Diocese ng Dumaguete magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.